محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد uz Allahovu pomoć večeras ćemo početi sa poglavljem nakon što smo spomenuli uh, ruknove, vađibe i sunnete u namazu sa poglavljem koji govori o onome šta je pokuđeno raditi u namazu. Pa su spomenute neke stvari, mi ćemo ih uz Allahovu pomoć redom čitati i spominjati. Pa prvo što je spomenuto jeste da je mekruh, znači jukrahu, pokuđeno, odvratno, je li tako, i ružno da se radi u namazu jeste okretanje. Okretanje je licem i prsima u namazu. Znači, od šartova namaza jeste okretanje prema kibli, je tako? E sad, od stvari koje su pokuđene u namazu jeste okretanje lica i prsa od, od kible, je tako? Zbog riječi Rasula sallallahu alaihi wa sallam huva htilasun jahtelisuhu šeitanu jahtelisuhu es šeitanu min sarati l'abid. To je krađa koju krade šeitan od namaza Allahovih robova. Kao što bilježi ima Bukhari, rahimahullahu ta'a. Pa onda napominje da ukoliko ima potrebe za tim okretanjem lica i prsa od kible, znači ukoliko ima potrebe za tim, da to ne smeta. Ali mi ćemo, znači, napomenuti generalno pravilo, da sve što je mekruh je tako? Generalno pravilo u fikhu, sve što je mekruh i pokuđeno i nije dostiglo, znači, stepen harama, da ukoliko ima potrebe zatim da to ne smeta. Znači, to je uvijek tako. Šta god je mekruh, kad ima potrebe zatim, onda postaje dozvoljeno, je tako? Postaje dozvoljeno. Kad kažem ima potrebe, to, to je potreba, to nije darura, nužda. Je li tako? Dobro ima potrebe za tim. Kao što može biti u, na primjer, obavljanje namaza, pa iz, u, u određenom strahu ili iščekivanju nečega sa te strane ili nekog drugog ispravnog cilja. Ako je, ili potrebe neke, kao što je Resul sallallahu alejhi ve sellem naredio jednom od ashaba kad se Bogu, da se popne jel tako, sa jedne strane i da stražari tu noć, pa je Resul sallallahu alaihi sallam ujutro klanjao namaz, pa bi sve iščekivo sa te strane hoće li doći taj čovjek, taj sahabi koji je postao da da straža. To je, na primjer, jedna od tih potreba. Ukoliko čovjek okrene čitavim svojim tijelom, znači okrene se od kible bez znači a ni ovaj u stanju nekog straha ili ratne opasnosti i tako dalje njegov namaz je batil tako njegov namaz je batil jer je narušio šart tako od šartova namaza okretanje prema kibli Dobro. U osnovi, znači, možemo sumirati da okretanje od kible lica i prsa sa potrebom ne smeta. Bez potrebe je, znači, mekru, a ukoliko, znači, okrene čitavo tijelo, namaz je pokvar. Ukoliko okrene od kabe, iz pravca kjave, znači čitavim tijelom se okrene, namaz je vrat. Je li ovo registrovano? Ha? prva stvar koja je mekru okretanje lica i i prsa od kible. Ukoliko okrene čitavim tijelom se okrene od kible, pokvaren mu je namaz, je tako? A ako okrene lice i prsa sa potrebom, ne smeta. Znači nije ni, ni pokuđen. E, bez potrebe, kao na primjer šta? Ko što rade neka djeca, je tako? okreću se u namazu bez potrebe. Nećemo ništa reći, samo će mi ovako pogledat, pobrojat, a da oni ne misli da mi ne znamo, znamo mi šta vi radite u namazu. Svi, to tog se mogu obrojati u dozvoljenost, primjer, ako pogledaš kama žele ti u kakve primjer, u, u, u kuhinu, čuješ tamo nešto u kuhinu, dijete možda Ono, ono, ono, Možeš okrenuti glavu, pogledati. Oko je strašno ne stiško. Jes, jes. Nema smiješnje. To je jedan od, znači, ispravni cilj. Može biti. Da u kući, znači, dok klanjaš, pa da se čuje nešto ili, tako, a ima prisutne djece ili bojiš se za nekoga, da pogledaš šta je ako nije ništa da nastaviš sa namazom. Dobro, mekruh u namazu jeste... Prekine namaz. To je ako izvede, prekine namaz. Okrene se čitavim tijelom od kible, hoda, to... I vrati se namazu, znači ako je ovaj, u džematu, ili tako, onaj rekat koji je, ili što je prošlo prije, smatra se da je batil, da je prekinut namaz. Mekruh u namazu jeste podizanje pogleda u nebo. Znači, to je mekruh u namazu. Iako prema znači hadisu koji bilježi isto tako imam Buhari rahimahullah ta'ala moglo bi se reći da možda dostiže i stepen harama. Ali eto, ovdje je autor Šejh Salih Fauzan spomenuo kao mebru. Kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem Ma balu akvamin jerfa'una ebusarahum ila sema'i fi salatihim. Šta je nekim ljudima pa podužuju svoje poglede u nebu, u namazu? La jentehunne an dalike au la tuhtafunne ebusarahum. Ili će to prestati, ili će njihovi ili će im se vid oduzeti. Ili će to prestati, ili će im Allah vid oduzeti. Pa je s ove strane, znači, čudno da se ubroji to u mekruhe. Ako Allah subhanahu ta'ala prijeti za to kaznu i oduzimanje vida, je tako? Onda bi preće možda bilo smatrati to haramom. Je tako? Da se u toku namaza, znači, podigne pogled prema nebu. Kada je u pitanju već e, pogled, je tako, onda treba napomenuti, još prije smo smo napomenuli da je potrebno gledati u mjesto seđde dok se obavlja namaz i to je ono što se najčešće spominje. Iako iz nekih predaja se vidi da ashabi ridvanullahi alaihim nisu uvijek gledali u mjesto seždje. Je li tako? Pa kaže, opisuje namaz Rasula sallallahu alejhi ve sellem i opisuje kako su vidjeli znači pomjeranje njegove brade, je tako, dok je učio Kur'an. Bil to vidio da su gledalo u mjesto sežde? A. Ili da su tako neke druge situacije koje govore da su znači gledali naprijed, pravo ispred sebe. U svakom slučaju, znači na pogled treba da bude usmjeren pravo ispred ili u mjesto sežde. Ili u mjesto sežde. Jel tako? Iako je mjesto sežde najčešći odabir islamski učenjaka i alima, jel tako da govore da je mjesto sežde zato što pravo ispred sebe u ovo zadnje vrijeme mogu biti ovi novotarski mesiri koji su, čiji su zidovi išarani, na kojima su ispisani kuranski ajeti ugravirani, to je ljepota da gledaš, to su slike, to je šarenilo, je tako? Ili može biti ispred tebe neko u safu nepristojno obučen, je tako? I dok klanjaš na filu, on se pregne, otkrije mu se, je tako? Ove majice, se je podignu se. I tako, znači, raznih ružnih scena, uglavnom, Allah najbolje zna preče je da se gleda u mjesto sežde. Ali ako bi gledao pravo ispred sebe, ko u ovom našem mjestu, da alhamdulillah, znači bijeli zid pravo, onaj, ne bi te to da koncentrisalo i ne bi smetalo. Pa u tom slučaju da znate, ako čujete i to da ne smeta. Do. Pa, da mislim da su pošteni onako, vanštinom, barem gledajući, e, e, gleda na mjesto sežde izgleda skrušenije. Skrušenije, je li tako? I dalje od toga da slučajno pogleda Jezu. naviše, je li tako? Allah najbolje zna. Dobro. Šta je još mekruh u namazu vezano za pogled opet jeste zatvaranje očiju. Znači, zatvaranje očiju, žmirenje u namazu je pokuđeno. Bez potrebe, naravno, je tako? Zašto je pokuđeno? Zato što židovi, znači, u toku svojih molitvi, je tako, zatvaraju oči. Ako ima potrebe, zatim opet ne treba naglašava da ne ima smetnje. Ta potreba može se ugledati, jel tako, da ima nešto ispred tebe, jel tako, što ti smeta u namazu. Kao da klanjaš na nekom javnom mjestu i postavio se sutro, ali ipak ispred sutre, jel tako, prolaze ili se dešava nešto što ti odvraća pažnju, pa onda da zatvoriš oči. Ili, na primjer, da čovjek bude da Allah sačuva iskušan, na primjer da klanja na nekom mjestu gdje je ispred recimo neka televizija ili nešto upaljeno pa onda da da zatvori oči da mu ne bi pogled odlazio na tu stranu. To može da bude na primjer insan kad putuje je tako na nekim sad odmaralištima da klanja prolazi istine, je tako gdje sad ljudi sjede vani u baštama, piju, šemlo se, jel tako? I tako može biti neka situacija. Da. Na hađu isto tako. je, na hađu, znači, ima tu dosta nedotjeranosti i ponašanja ružnih na hađu, gdje žene razgolićene, hoće, ne, nisu razgolićene, ali su nepristojno obučene, utegnute, jel tako, dolaze, klanjaju ispred, preginju se, da Allah sačuva. Znači, situacija da ti jednostavno mozak zablokira, da ne ispametan šta bi radi. E, da Allah sačuva. Klanjali smo džumu namaz u haram džuma. Subhanallah, ali. I hajde, sve je bilo podnošljivo, dok nismo sklanjali džumu namaz. Predali selam kad daki tamo novotari ispred sa ženama. I odmah poslije džume ustaju i klanjaju na file. Žene ustaju nepristojno obučene, klanjaju na file. To je da pobjegneš odmah. Dobro. Ono što je mekruh još u namazu jeste sjedenje, takozvano ika'a, jel tako, a to je da ono što sam ovdje pokazio znači da oba dvije noge položi pored sebe, je li tako? Oba dva stopala da položi čovjek pored sebe, je tako? I onda da sjede na zem, na zem. Da vam sad ponovo ne pokazujem, jedno sam vam pokazio. Znači, to nije baš zgodno tako sjest, ali znači, zato je i pokuđen. Allah najbolje zna. Znači, da oba dvije noge stavi pored sebe i da sjede na zemlju to obično djeca i mlađi mogu izvesti i tako se spominje se u hadithu djeco dobro saslušajte znači spominje se u hadithu da je Resul sallallahu alaihi sallam to zabranio kad podigneš svoju iza rafate rasake mine suđudi fela taqa'i kema yaqa'il kelbu kad podigneš glavu sa sežde nemoj da sjedaš kao pas. Je tako? Pa je ovo, znači, sad ja ne mogu to baš. Znači, tu je. Da oba dva stopala ovako, pored sebe, i da sjedi. Znači, nemoj da sjedaš kako sjeda pas. Je tako? Ko će uko kad sjedi? I to je prilike to sjedenje, jer pas on stavi noge ispod sebe, ali sjede Na tako način. Dobro. Zatim pokuđeno je namazu da se čovjek nasloni na zid. Na, u stajanje. Kad je stajanje na namazu, da se naslanja na zid ili na nešto drugo. Bez potrebe. Bez potrebe. Šta može biti potreba za naslanjanje u namazu. Šta može biti potreba za naslanjanje u namazu? Bolest, je tako? Bolest, slabost, nemoć i tako dalje. A? Kad je gužva, znači niste ti naslonovo, nego ste pritisli u zazi, je tako? A ovo se govori, znači, naslanjanje radi, je tako, uh, umanjivanja teškoće i stojanja, je tako? ili tegobe stojane. Dobro. A? Ja, e, povreda, znači bolestan, uh, stari, nemoćan i tako dalje, da se malo nasloni ako je već dozi i da ne smije. Jel kako? Dobro. Jeste. Bolje i tako, znači da se nasloni nego da sjedi tako? Međutim, ako će to e, iz, znači, biti namaz sa velikom mukom, tegobom i bolom, to Allah nije znači, drago ni potrebno kad je Allah subhanahu wa ta'ala dao ruhsu da se sjeti. Jel tako? Do, zato je pokuđen, jel tako? Dobro. Šta je još pokuđeno u namazu? Ovde moramo, znači, pokazati radi djece. Ovdje se kažem pokuđeno, pa se spominju hadithi, je tako, koji može, znači, mogu se razumjeti da je to i haram, je tako, zabranjeno u namazu. Kao što je ovo sjedenje malo prije što su spomenuli. Znači, kad Resul sallallahu alaihi sallam kaže nemoj sjedati, to je haram, zabranjeno. Jel' tako? Allah najbolje zna. Ali eto, ovdje navodi kao pokuđeno. Isto tako sad ovo što govori da je pokuđeno, možemo reći da je haram, zabranjen. Međutim, učenjaci koji su u usulu, Allah najbolje zna, znači u usulu fiku postavili pravilo da ono što je haram, da se sa haramom, činjenjem harama u namazu, znači batali možda i kvari namaz, su pobjegli od toga da kažu da je ovo haram. Allah najbolje zna. A to je da se prostru nad podlaktice. Znači, podlaktice da se prostru po tlu. Kao što staviš šake na tlo prilikom sežde, da staviš još i podlaktice. Šta to znači? Da kad padeš na seždu, staviš ruke ovako. Tu je. Znači, ne smiju biti podlastice na zemlji. Nego kad padne na sežu, samo glanovi idu na zemlji. Samo glanovi. A podlastice moraju biti podignute od zemlji. Zato ima hadis, kaže Rasul sallallahu alejhi ve sellem: i'adilu fi sujudi suđudi, wala jeftariš ehadukum dira'ihi iftirašel kelb. Budite, znači, tako u položaju sežde umjeren. I nemojte spuštati svoje podlaktice na zemlju kao pas. Opet to Rasul sallallahu alejhi ve sallam poredi sa psom. Nemojte spuštati svoje podlaktice na zemlju kao što ispušta pas. Mekruh je pokućen namazu znači šta je još mekro i pokuđeno namazu pokreti bez potrebe i pokreti radi znači besmisleni pokreti i neko pokreti igranja nekog ili zabavljanja s nečim. Je li tako? Znači, to je, nećemo reći igranje, da se neko igra u namazu, ali znači pokreti koji nemaju nikakve ni potrebe ni smisla. Je tako? Ni potrebe ni smisla. Kao što je, znači, okretanje, na primjer, sata, narukvice neke, je tako, namještanje nekog, pomjeranje prstena, je tako, zabavljanje se bradom, tako, zamotavanje brade oko prsta. A. Ili, znači neki pokreti koji ne možeš reći da ikad može biti neka potreba za tim. O tako? Nego je to jednostavno, znači, upućuje na totalnu odsutnost iznalaza. Znači, na totalnu odsutnost iznalaza. ruku koji god dođe da bez smotra nije da se sanastra i da Na ruku. Znači, ne smije se to raditi. Na ruku moraju da se stave ruke na koljena, raširjeni prsti i ne smije se pomjerati. Ha? To je pokuđeno namaz. Zatim, kad ide na seždu ili kad sjedi da rukom znači potire zemlju da nešto na patosu namješta i tako dalje to je isto od znači stvari koje su zabranjene pokuđene zabranio je Rasul sallallahu alaihi ve sellem da čovjek klanja podbočen. Podbočen. Kako podbočen? Tako. Znači, tako je Resul sallallahu alaihi sallam zabranio kao u hadithu koji je mutefakun alaihi da čovjek klanja podbočen. Inače, i mimo namaza, taj položaj je ovako malo ha <laughs> ili taj stav znači to je stav oni oholi ljudi je tako to mu'minskoj duši skromno i nikako ne ne priliči tako da se podvoči je tako jednom ili sa oba dvije ruke je tako neki stav zauzme i tako dalje pa ste vidjeli da insan najveći, najveću potrebu ima za tim stavom kad hoće da se slika. A, <laughs> ah, da Allah sve će vas. Evo, to je, znači... Jes. <laughs> znači, to je stav koji odaje kiburu u, u, u nefsu, tako? Odaje, tako, jednostavno. Onaj, ne treba biti neki veliki psiholog da to vidi, da to se očito, jel tako? Plitko, nažalost, niski. Znači, podboči se. Takav položaj neprihvatljivo, znači, pokuđeno da insan tako, takav položaj ovaj zauzme u namazu. Jel tako? Jer je namaz situacija skrušenosti, straha, nade i stojanja pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Tako? Stojanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Zatim, pokuđe u namazu, pokuđeno u namazu ukrštanje prstiju i onaj lomljenje prstiju. Mi kažemo lomljenje. Ne je to lomljenje, nego pucanje, ispucavanje zglobova. Tako? Ispucavanje zglobova ovo je pokuđeno u namazu. Zato smo rekli da je pokuđeno kad čovjek uzme abdest iz kuće krene, da to radi sve dok dođe u mesir ili čeka namaz sve dok ne klanja. Tek kad završi sa namazom, onda mu prestaje to biti pokuđen. Jer je čitao vrijeme praktično računa se da je u namazu. Računa se da je u namazu. Tako ima, znači, to odaje neki, neku nervozu i tako dalje. Ja sam se uvijek čudio ljudima kad to nešto pucaju. Onaj, a kad sam bio mlađi, trudio sam se da to iz verenica nikad uspio. <laughs> nikad mogu Zatim pokuđeno je da čovjek klanja a ispred njega se nalazi nešto što ga odvraća ili tako ili zabavlja odvraća ili zabavlja pa ovdje nije naveden nikakav primjer a mi možemo navesti primjer kao što se malo prije spomenuo da bude ispred televizije tako ima ljudi da je Allah spano tela uputi koji klanjaju ali nikad ni izbliza nisu shvatili suštinu ove vjere Jel tako? Pa onda on gleda utakmicu. A ovi su dobro smislili, znači, utakmica mora da traje, znači, toliko, pa pauza, pa poluvrijeme, pa nerješne rezultat, pa produžeci, pa penali, pa dole, pa gore. Bora ga zakačiti na vas ko vrijeme, jel tako? I onda on, jel tako, miskin da mu ne prođe namaz, uzme na brzinu abdest i klanja, a ispred njega televizija, utaknuti. Na I tako i stvari se događaju ljudima da Allah sačuva. Nije da Allah se da Allah se to je znači stanje da Allah sačuva. Da Allah sačuva. Zatim pokuđeno je namaz obavljati na mjestima gdje ima slika i ne samo slika nego skulptura i tako dalje. Zašto? Zato što taj namaz znači su, sa, vanj, sa vanjskog znači sa spolja, po svojoj spoljašnjosti izgleda kao namaz ili klanjanje kipovima i dolima i tako dalje. Pa je sa te strane pokuđamo i možemo reći zabranjeno, jel tako? Onaj, osim u slučaju da bude insan prinuđen, pa da nema gdje da klanje, jel tako? kamion, pa sam ja na, na parkingu u jednom velikom klanju i ukrenuo kamion je bio sutra. I, ova, i neki Amerikanac, onaj, ja sam bio na malu i on je iza leđa, on prišao s drugim kamionom i meni viđe, kaže, jel ti to moliš kamion, znaš? <laughs> on je prekidan ja na vas, ništa, ništa, kaže, e, jel ti to kaj moliš kamion, znaš? <laughs> ja ništa, jo, znaš, te videli, vode, znaš? <laughs> E, znači, ovaj, to može biti pokuđeno, kažemo, u određenoj situaciji nužde i tako dalje, već ćemo da ne smeta. Kako može biti? Bilo je došlo mi je pitanje na mobitel da je neka žena prihvatila se islama, a da živi u kući sa roditeljima koji su kršćani. I kaže, njihova kuća je puna ikonica, ti mali ptičica, idola, kipova, svakakvih raznih. I oni u nijukom slučaju znači ne dozvoljavaju da se to ukloni, jer to kod njih onaj, onaj svetograđe, znači da se to očisti kuća od toga, pa nema gdje da klanja. Znači nema smetnje u takvoj situaciji da klanja i u takvoj prostori. I prema takvim, znači, tim idolima, ali znači da je namaz u suštini Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokuđeno je da insan ulazi u namaz, a da je dekoncentrisan nekom potrebom. Znači da mu pažnju ili njegovu koncentraciju narušava neka njegova potreba. Jel tako? kao što su biološke potrebe. Je li tako? Pritisla ga, znači, mokraća ili nešto drugo, a on u takvom stanju ulazi u namaz. Ulazi u namaz. To je, znači, nešto što svakako će uspriječiti njegovu koncentraciju u namazu. Za ovo ima direktno hadis gdje Resul sallallahu alaihi wa sallam zabranjuje jel tako da se ulazi u namaz e, u stanju kad čovjek se suzdržava ili sprečava od velike ili male nožde. A tako. Isto tako potreba je, na primjer, kad čovjek je gladan, a pripremljena je hrana koju on mnogo voli jel tako? Nešto što posebno voli pripremljeno. U takvoj situaciji znači pokuđeno je da ulazi u namaz zato što je ta potreba za hranom sad potreba koja će ga odvratiti od skrušenosti u namazu. Kako će obavljati namaz u svim ovim situacijama taj čovjek? Obavljat će ga tako da jedva čeka teslim, jel tako? Da preda selam i da zbriše za svojom potrebom, jel tako? E zbog toga je taj namaz pokuđen. Jer u namazu ne smije znači i ne smije nikako biti taj osjećaj da jedva čeka insan da ga klanja i završi. tako? Ovaj, to se često da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva insanu događa pogotovo kad klanja sam. Je tako? Neko na filu kod svoje kuće i odjednom A, šeta te prevari, odjednom ti osjetiš kod sebe nekog požurivanja. A? I onda, znači, ovaj, da izliječiš sebe i da razočaraš šeitana skroz, šta? Odjednom tu, taj, nešto što se kod tebe pojavila želja da to završi što prije promijeni, je li tako? I zanijeti da odvuljiš nama. Tako? Ha, zanijeti da ga oduljiš. Ne može žuriti nigdje. Zato je pokuđen, je tako? Kao što kaže Rasul sallallahu alaihi sallam u hadithu kojeg bilježi ima muslim, la salata bi hadrati ta'amin, wala huwa yudafi'uhu l'akhbethan. Nema namaza kad je prigotovljena i pripremljena hrana ili kad se čovjek suzdržava znači od E, velike ili male nožde. Ili kad ga tjeraju, znači dvije nečistoće, misli se na veliku i malu nuždu. Dobro. Šta je još Mekruh ovdje zanimljivo spomenuti? Kaže, Mekruh je da uzme nešto što će, na što će posebno stavljati svoje čelo prilikom sežde. Jest. Zato što je to oponašanje šije. Pa je koristenje ovih srđada unutar kuća, je tako? Gdje već, znači, na, na patosu stoji tep ili neška druga porostirka i nema nikakve potrebe sad posebno za komadom, je tako, tepiha ili srđade na kojem će se posebno činiti sežda, koristenje u tom slučaju koristenje te seđade je pokuđeno i približno ili podsjeća na ponašanje rafirija koji nose sa sobom pločice sa kerbele, je li tako? Ako ima potrebe, Ja. Onda tako neka vlada ne smeta sa te znači, strane, ali da bude znači posebno srđada kao što je bilo kod starih ljudi, ja se sjećam, znači on ima svoju onaj postekiju i neće klanjati osim na njoj. I kad bi klanjao bez nje, to bi bio mu sive. Znači. Je li tako? Jeste vrazumeli? Ali kad god imaš potrebe da, znači ti ćeš na, preko grubog tepiha staviti nježnu deku. Je li tako? ali će nosat za sebom. Jel' tako? I non stop baš tu deku tražiti na njoj da klanjaš. Jel' tako? Ne misli se na to, nego se misli, znači, baš na ovo da odredi nešto posebno na čemu on čini sreždu. Da. Šta je još pokuđeno u namazu? Pokuđeno je u namazu brisanje čela i nosa ukoliko se klanja znači na pjesku na, na zemlji tako, u toku namaza brisanje čela i nosa i pokuđa i ovo je znači svakodnevna situacija mnogih ljudi danas u svijetu kad sam bio u kartomu većina džamija znači u tom gradu tepih je prostrtu prvi nekoliko safova ostatak mesečida je pijesak. Znači, nema ništa. Nikakve prostirke. Pjesak. A? Moraš podran, dobro, jel da vidim. Jes. A i taj tepih, i on je, znači, što kaže, ovaj, Evo, <laughs> znači, oguljen, oguljen, i stran. Allah zna od kada je. Tako da ti bolje dođe nekad na tepi, na ovom pjesmu. To je s jedne strane. S druge strane imaju običaje, znači da pored mesčida izgrađenog i pokrivenog, imaju prostor koji je pripremljen i posebno, znači, malo uzdignut, ali pjesak je. Na kojem klanjaju akšam i jaciju nekad saba u ljetnom periodu. Zato što im zbog velike vrućine, znači unutra u mesčidu, a i veliki broj ljudi klanja, bude, znači, teško isparina. Dok vani na tom prostoru kao musalla, na kojoj klanjaju, ipak ima malo zraka i daška, tako, pa klanjaju na pjesku. U tom slučaju je pokuđeno svaki put kad digneš se seze, brisat to. Pogotovo kad je vrućo, tako znojiš se, onda se još više lijepi, Ne, nego kad završiš namaz, onda jednom da, da se obrišeš od onoga što ti smeta i što se nalijepilo na čelo i nos. Da, isto tako pokućeno namazu, bilo kako, znači, poigravanje sa odjećom, stalno namještanje, odjeće, prikupljanje i tako dalje, briskanje nosa, trljanje, tako, čopkanje i tako dalje, sve je to pokuđeno namazom. Sve ove stvari koje smo nabrojali i koje nismo nabrojali, a tako mogu se desiti, su suprotne smirenosti i hušu, je tako? Onom potrebnom strahu poštovanju prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I svaki, sve ovi, svi ovi pokret koji sad nabrajamo su u suprotnosti sa znači edebom i odaju odsutnost u namazu. Je tako? Čovjek koji, koji ti gledaš sa strane koji tako to sve ovo što smo nabrajali radi, namješta odjeću, prikuplja, dira bradu, popravlja stalno kosu, nešto, je tako, naočar pomjera, čopka se, nešto stalno i tako dalje. To se vidi sa strane, znači da je taj insan odsutan. To on pola nije svjestan svog namaza. Allah najbolje zna. Zato je potreba, znači, hošu, hošu, totalna smirenost i skrušenost u namazu. Da insan bude prisutan svojim srcem. Da bude prisutan svojim srcem. Dobro. Jesi li Omer zapamtio? Ha? Sve se zapam? Ha? ti imaš velike probleme sa gornjim kapćom. Otežali se. Što ne spavaš kaj lulu? Ha? Sad ja vidim šta ko radi, ha? Ko ne spava kaj lulu, sve vidim. Piše na gornjim kapćima. Hmm. Sve vidi. Dobro. I na seba se vidi sve. Svako o sebi ispriča odmah šta je radio jučer. A. Sve ga vidimo kako ustaje. Šta je usas gotov. Sve nam je ispriča. Dobro. Sljedeće poglavlje šta je pohvaljeno činiti u namazu? Ili dozvoljeno jednostavno? Možemo reći šta je pohvaljeno ili dozvoljeno u namazu? Bože. Ima haditha znači koji za, kojima se zabranjuje u istom hadisu, znači skupljanje odjeće i kosi. Da su vezali kosu ashabi Ridvanullahi alaihim, znači nije mi, nisu mi te predaje poznate, niti sam ih. Ako imaju, treba vidjeti kakve su, odakle su, dokle su, šta je sa njima. Ja ovaj čovjek odavno javljam, recimo. ali do kraja da mu je skinu, znači. A. Zato što je zabranje, ali tako? E, ispod kratka isto, jel? Svezano, svezano. Pa, znači, ne treba skupljati kos. Ako bi bila kapa, znači, tako da, da stoji kapa, je tako? Ne znam da li se to obrajalo, znači, u skupljanju kose. U svakom slučaju, čak i ako bi rekli, evo da nije, ako bi ispala kosa ispod kafe, onda je ne bi smio vratiti, tako. I ne bi se smio njome baviti više, ko to pusti. Evo tako. Uglavnom, mi smo prije govorili vezano za puštanje kose. Ne smeta, znači, ako je to sa ciljem oponašanja i radi sunneta Rasula sallallahu alaihi sallam. Međutim, koga god kosa zateže nazad, ono ovako, znači, onda ćemo ga odmah ušići. I to nanisko skroz. Kome god je to teška, toliko kosa pa ga ovako ono zateže, odmah ćemo ga ušići. A imali smo mi ovdje tako. E, odmah ga ovako ga zategne i onda... Dobro, recimo. Mi smo na mjegreću učili što je nam pravno je govorio, sada je jedno je rekao kako je pisanstvo samo da ti pravio, zato da da je. Sad ćemo govoriti šta je dozvoljeno i šta je sunnet u namazu. Ja. Ako ti nije šta, jedino ako hoćeš ti da nam održiš desu, pa Ja, da se u potpunim stvari, jer zavrstanje spada u skupljanje odjeće. Zavrtanje rukava, je tako, i nogavica spada u skupljanje odjeće u namazu, što je pa zabranjeno i pokuđeno, je tako? Kao i kose, je tako? Je u rezu? Znači... objeste motorku tamo čošku kome god je duga odma je tako odma je kraj znači da bi onaj tu za, za neki znaju za taj propis i kad god dođemo na namaz misle hajde da bude malo znaš a urade još jednu još jedan haram još. <laughs> kupe nogavice zavrate i kad izađu s namaza puste tako da Allah sačuva tog stanja ja neću ništa govorit, ali u kući je na da Allah sačuva. Je li tako? Samo znači za, za namaz nema zabrane direktne za rukave da ne smijući preko članaka ili tako i tako dalje. Međutim, sigurno da, da odjeća koja je skrojena tako da, da odaje kibur, da tako, predugi rukavi ili preširoki ili tako nešto, da je to pokuđeno, je tako, izabrano, koji odaju kibur na taj način. Ali nije kao sa nogavicama, nema direktni zabran. I ovdje sa nogavicama, puštanje preko članaka, naba jedan brat u Magla i donio knjigu u koja govore tako o, adabima između ostalog i o odjevanju u kojoj je spomenut hadis da neće biti primljen namaz onome ko klanja a pušta nam je odjeća i tamo je onaj e, kako se zove muhakik znači onaj koji je provjerao te hadise stavio u fus noti da je taj hadis sahih ja sam se vraćao na te predaje sve koje su vezane za zato pa vidio sam da nije sahih da nije sahih i onda mi je postalo jasno znači zašto to niko nije spomenuo kao od stvari koje je kvar je namaz Alikum sarana Dobro Šta je pohvalno da tako kažemo i dozvoljeno činiti u namazu. Kad kažemo pohvalno, učenjaci fikha kad kažu da je sunnet pohvalno, ne misli se da je sunnet Rasula sallallahu alaihi sallam. Je tako? Nego da je, se može i dozvoljeno i da je pohvalno. Pa kaže, pohvalno je i ovdje možemo reći i od sunneta ili prema sunnetu Rasula sallallahu alaihi sallam ne možeš reći da je od sunneta od praksi Rasula sallallahu alaihi sallam ali možeš reći da od njegovih uputa da čovjek zabranjuje prolazniku da prođe ispred njega u namazu. Zašto se ovo spominje? Zato što je to pokret u namazu koji nije od namaza, a pohvalan je. Je tako? Da spriječi prolaznika koji pokušava da prođe ispred njega u namazu. I da kena ahadukum yusalli fara yada anna ahadan yamurru bayna yadayhi fa in aba falyuqatilhu fa inna ma'ahu alqarib ako neko od vas klanja, neka nikome ne dozvoli ni pošto da prođe ispred njega, a ako ovaj odbije, znači navaljuje da prođe, nek se sa njim bori. Zato što je sa njim Harin. Šta je ovdje Harin? Saputnik. Ova ima saputnika što navaljuje da prođe. Ova ima saputnika. Koga? Šetana. Šetana ima. Je tako? Sa njim je šetan. Tako obilježi ima moslim. Međutim, ako čovjek klanja negdje posred da je tako, i nema ispred njega sutre, a ovaj koji hoće da prođe, prolazi daleko ispred, je tako, onda šta, neće biti, znači, ni pohvalno, ni, je tako, ni prihvatljivo da on trči sad za njim, je tako, da ga zaustavlja i tako dalje. Nego se radi, ako čovjek ima sutru, da mu ne da da prođe, jel tako? Između njega i sutri. Ili, kao u nekim mesiđima ili negdje, jel tako, u nekim situacijama, i mi smo imali takvu čestu situaciju tamo u onom malom mesiđu, da insan uđe da klanja i stane iza vrata i zanijeti tu da klanja na film. I onda kogod ulazi na vrata mora proći ispred njega. Je li tako? Tako u najmanju ruku, eto, nismo to radili, ali trebalo bi edebovati kajšom ili nekom motkom. Je tako? Da nauči. I u tom slučaju nijemo, znači, od sunneta, niti mu je pohvaljeno da sprečava ljude da prolazi ispred njega. A šta će biti sa njegovim namazom? Nek ide sa njim pred Allaha subhanahu wa ta'ala, tako? Ali da je izabro baš tako mjesto ili neki tjesnac ili neki hodnik koji vodi, na primjer, u mjeseci, gdje on baš tu stane i reklanja, da svi moraju proći ispred. Onda mu nije sunneta, nije mu... Znači, imamo takvu situaciju, desilo se među ashabima Rasula Salahe. Tako. Da je ovaj, tako izabrao to mjesto, pa ne znam, ne sjećam se tačno ko je bio od halifa, ali tako od ashaba, ko je bio od halifa, pa I ovaj prolazio, zato što nije imao kod drugog proći. Znači, onaj ko klanja na filu, da bi bilo od sunneta, treba da uzme sutru i da klanja ne na mjestu gdje, gdje se ne može onaj, osim da prolaziš ispred njega. Tako. Dobro. Isto ovdje spominje predaju kaže da je izuzetak od ovog pravila Mek. Je li tako? Harem Meki. Znači da u Haremu Meki ne sprečava onoga ko hoće da prođe ispred njega. Dokaz za ja nisam imao vremena ovo da isprovjeravam, da je Rasul sallallahu alaihi sallam klanjao u Mekki, a ljudi su prolazili ispred njega znači nije isprečavao da prolazi ispred njega a nije imao ni sutre a nije imao ni ni sutre i kaže bilježi ga onaj ashabu sunan je tako ashabu sunan znači četvorca u sunanima plus Ahmed u musnadu to je hadith Pa je to dokaz da se u haremu Mekke, znači, da bi se mogao izuzeti. Iako je poznat spor oko toga da li harem Mekke može biti izuzetak ili ne može. Odakle taj spor, Allah najbolje zna, vjerovatno zbog upitnosti, vjerodostojnosti ovog haditha, ili ako je vjerodostojan, mnogi učenjaci ga, znači, vjerovatno shvataju na neki poseban način jer da je Resul sallallahu alejhi ve sellem klanjao u Mekki bez sutre kao što se prenosi ovo je vjerovatno ta predaja od Abdullah ibn Abbas da se na nju misli mnogi smatraju da jednostavno Abdullah ibn Abbas nije vidio tu sutru tako i tako dalje Allah najbolje zna dobro uzimanje sutre je sunne je tako nije vađib. Nije vađib. Zašto? Kad je Resul sallallahu alaihi sallam naredio da se uzme sutra, i da salla ahadukum fel yusalli ila sutratin wal jednu minha. Kad neko od vas klanja, neka klanja prema sutri, prema zaklonu, je tako? Prema zastoru, ili nek se, i nek se približi do njega ovo je naređenje. Rekli su, nije vađib zato što je a, zbog ovog haditha, malo prije što sam spomenuo, predaje od Abdullah ibn Abasa da je Resul sallallahu alaihi ve sellem klanjao na otvorenom, a da nije ispred sebe imao ništa. Klanjao na otvorenom, a da ispred sebe nije imao ništa, nikakve sutre. Pa tu je ova pred. Ova prije toga što se reče znači sprečava iz neko pelezi, ima nešto da se smanjava, smanjiva. Znači, kod stepena, ostala je samo pohvalna da Ja. Zato što onaj... Allah najbolje zna, znači upravo možda ovaj hadis da Resul sallallahu alejhi ve sellem nije imao sutre ili da nije sprečavao ovog Eh, ova predaje znači u Mekki da je klanjao da ljudi su prolazili ispred njega da, da ih nije sprečava da je bilo vađib znači bilo bi potrebno znači da se taj propis detaljnije i deciljnije pojasni je li tako? Znači, Jer, Evo ovdje ima predaje, znači spominje ovu predaju. Pa, ako se sjetim inšala da vratim se da pogledam kako je to predaja kako tačno stoji jer ovde spominje da, da ima ta predaja da je klanjao u Mekki a da su ljudi prolazili ispred njega nije, nije bilo ispred njega nikakve sutre pa možda zbog toga znači da nije vađib ona onako prođe ispred tebe tako Allah najbolje zna Dobro. Kome je, znači, sunet da, da uzme sutru? I ko treba da ima sutru? Imam ili čovjek kad klanja sa sam? Šta je dokaz za to? Resul sallallahu alaihi sallam je klanjao sa sahabima, a došao je Abdullah ibn Abbas, ali tako, jahajući na magarcu, a zatim sjahao s magarca i stao u saf, a magarac je krenuo između safova. Je tako? I nije bilo, znači, nikakvih komentara, ni zapreke, ni ničega, nikome nije bio namaz pokvaren. A rekli smo da je Resul sallallahu alaihi sallam spomenuo magare da prođe ispred čovjeka da to kvari nama nama, je tako? Magarac i pas. Dobro. I žene da te ne čuju. Je tako? i žena kad prođe ispred čovjeka, znači u namazu, to kvari namaz. To kvari namaz. Da prođe, je tako? Ako nema sutra. Ili da prođe između njega i sutra. Tako kvari namaz. I ovo opet naglašavam da prođe. Je tako? To kvari namaz. Ali mnogi su htjeli znači da, da kažu da je ovaj hadis derogiran ili da ne kvari namaz uh, time što je Resul sallallahu alaihi sallam klanjao prema Aishi radijallahu anha dok je ležala ispred njega i tako dalje. Međutim, svi ti dokazi su znači potrijevljeni, nepromišljeni. Zašto? Zato što ona iako je ležala ili sjedila ispred njega ili nešto drugo radila nije ispred njega pro, prolazila, je tako? Zato i ovdje isto tako vidio sam, znači, kad se poravnavaju safovi, a neki još uvijek nisu završili na file, je tako? Pa se mnogi sustežu da prođe ispred njega da, ovaj, da stane ispred njega da spoji saf. Znači, nemoj prolaziti ispred njega, ako je to u omjeru ili u domenu njegove sutre. Nemoj prolaziti, ali stani ispred njega. Slobodno prođi i staniš ispred njega, nisi još prošao. Je tako? staniš pred njega u saf i popuni saf. A ne da ostavite, znači, rupu u safu dok on ne preda selam, pa tek onda da popuni na saf. Je tako? Ne. Nego, kad priđe jedan s jedne strane, a drugi s druge strane, i stanete, sastavite saf ispred njega. Niko nije još uvijek prošao ispred njega. Je li prošao neko ispred njega? Nije. Znači, ni jedan od ova, ove dvojice nije prošao ispred njega. Jeste razumili o čem priča? Znači, dođe jedan s jedne, jedna s druge strane i koje je saf ispred njega. On nek ostane, postoje dole neko. Je tako? Na file i klanja. Zikri, koliko hoće. Je tako? I ostane u drugom saf. Često nam se desi baš da ostane kao o, ovako koji e, jedan ovdje, ovdje se klanja, a ja sam tu. Sad da ne bi kolio tu, onaj, iza, ovaj, jednom sam čak, ja mislim, neki rekao spoji, ali ja sam prešao sam ovamo na ovu stranu. Znači, ja sam e, ovdje je bio, a on je ovdje bio. Znači, ja sam i čak i došao ovamo. Bilo ako je bilo, znači, da se prođe skroz, ne treba. Znači, pogotovo ako je u, znači, u vjeri njegove sutre. Bilo je ispred, znači, ove kako su linije tu. ako je on bio iza, onda ne smeta. Znači, mimo, je njegove sutre mimo njegove sutre, znači ispred je. Da. Često se to dešava da, da ljudi na tih pjesma, neokonu stranu na tih vaka, prvi, znači prije i klanjaju sunet. Znači, I ovi normalno, kad, bi, kad se poredaju, ovi ostanu, znači, u tom sastu. ispred. Ostanu ispred. Ja. Treba, znači, ako se klanja sunet, treba da klanja iza. Uzme sutru, nema veze. Znači, to ne smeta. Vi kad ispunite saf iza njega i zanijetimo da klanjamo, on nek se snalazi, znači. Preskače. Preskače. Ali tako? Ima, ima mudraca svaka. Ovaj, pa, približavanje sutri. Ovo sam primijetio, ovo ovaj, nam kod braći ovako učenije znaju nekad, primjer, približi se skroz ovako i, ovaj, i onda kad doće, ovaj, na sežbu, vrati se nazad dva koraka i onda ide na, na, na sežbu. Ne znam da li je, mislim, voda se, znaš, yes. u, nema potrebe. Znači, Resul sallallahu alaihi sellem, kao u hadithu, klanjao je prema zidu i bio tri lakta, znači, od zida. Tri lakta kako se mjeri, znači mjera, jedinica mjeri. Tri lakta nisu tri lakta, jel tako, nego jedinica mjeri lakat, zamišljena je jedinica mjeri, bio od zida. Znači, to je otprilike to koliko mu treba, koliko mu treba da padne na sveždu. Tako da u tom slučaju, ukoliko to urade bez potrebe, Čim? je pokuđeno sigurno. Ja sam bio još ovaj, tamo je na nekim stvarima svijeta, ali on pa ne, to je mlad djete na pokonu možda godine ovako, prškara djede po kući. I on kad jede, tebi je djede talafi na konje u njima. Nije jedan jednom prošlo, nego tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, mene muka više uca, ja ga nogom bi ga napio. Ja, ja, ja, ja, Nije da ima da lija nikog da ukao, da je kakav je to na vas, sad će ti djede ispod na zubu. Tri, četiri puta, nije da jednom proletalo znači, se. Mi smo ovdje jednom o tome, znači, onaj, govorili, rekli smo da dijete kao i bilo šta drugo treba spriječiti da prolazi ispred onoga ko klanja. Treba ga spriječiti. I ne treba to dozvoliti. Jest. Neki pokušavaju znači da opravdaju to time što je Resul Salari se nam djeca uzimao namazu, nosio, držu, e, te su mu se teli na leđa i tako dalje to je sve istina, ali ništa to nije prolaženje ispred. Mm. Jel tako? Ništa od tih dokaza vam nije još uvijek dokaz da je dijete prošlo ispred Sula Sala. Prema tome ostaje ta Znači, kako kaže Ibn Qajim, rahimahullahu ta'ala, svi dokazi koji ma pokušaju da opravdaju to da je nešto ili neko prošao, znači, ili su slabi ili nisu decidni da je prošao. Tako? Ili su slabi ili nisu decidni, znači precizni da je prošao. Ako je Resul Salah Resulam djete uzimao i spuštao, nije dokaz da je ispred njega prošlo. Razumijete? Tako da djecu treba spriječiti da prolaze ispred. Kako ćeš ga spriječiti? Zaustaviti ga jel tako, kao i odraslog, ili se primać sutri, zakoračit prema zidu i prema nečemu, čem, prema čemu klanjaš, da prođe iza tebe, ili ako je tako, znači da ono, znači može da ovaj trči fedra, onda treba ga, znači već je ono odraslo i možemo se aha, narediti, zabraniti, podučiti da to ne radi. Djeca skontuju nakon par puta kad to radiš, onda ne više. Jeste. Ali ovo, ove situacije da je malo dijete podizao, ispuštao, to je znači dijete koji se nije znalo ni kretat da bi prošlo ispred. Ili dijete koje se popio Rasulu sallallahu alejhi ve sellem na leđa, je tako, u namazu, to je dijete koje još puže, je tako, koje još ne možeš ničemu naučiti. Svatate? A čim se on popeo na svoje noge, još može da trči. Oh. Onda može i da se poduči, ili tako? Šta je još od sunneta, da kad tako kažemo, ili povaljene stvari da se radi u namazu? Da, da se uzme sutra još samo, da, znači šta je to sutra? Sutra je znači neki zaklonni zastor koji treba da bude znači visine od prilike ko što je naslonjač na onaj sedlu eh, ja, deve, je tako? To je otprilike dva pedlja ili pedelj. I ne mora biti, znači, to sad nešto glomazno, veliko. Može biti čak i tanki štab ili nešto drugo. Uglavnom, ukoliko je na otvoreno, može biti neki predmet ili drvo stavlo ili neki kamen ili neki zid, zidić ili bilo šta drugo, kamion, na primjer, boca, jest sud, neki torba, 60 ili tako, <laughs> ili granatu da uspraviš ovako ispred sebe, ali nemoj onaj šta, šta ovi, kako kak se zove, sa trenutnim upaljačem, kako se zove taj paljač. Dobro. Zaoštreno spremno, lakše će Kad imam pogriješi ili, znači, e, u, u samom učenju Kur'ana, jel tako, promijeni, skrene sa jedne sure na drugu i tako dalje, pogotovo u današnje vrijeme kad su hafizi onaj, jel tako, u svom hifzu, maša Allah, zbog grijeha i fiska, sad, sad, onaj, promijene da onaj ko to primijeti da ga ispravi i da mu skrene pažnju na ispravno učenje. Dozvoljeno je namazu isto tako da čovjek obuče odjevni predmet ili ga skine ili da dijete, na primjer, malo drži, nosi, da ga spušta u toku namaza dozvoljeno je u toku namaza da otvori vrata. Je tako? Ako mu neko kuca na vrata, a na dohvacu mu ruke, da mu otvori vrata, da uđe. Je tako? Ili da je zatvori, ako smetaju. Dozvoljeno je u namazu da čovjek ubije zmiju ili akrepa. Akrep je skorpion, je tako? zato što je Resul sallallahu alejhi ve sellem naredio da se ubiju znači zmija i škorpion u namazu. Sve je to dozvoljeno, je li tako? Ukoliko ima potrebe za ovim pokretima. Međutim, ukoliko bi u jednom namazu uslijedili svi ti dozvoljeni pokret jedan iza drugog, bez ikakve potrebe i tako dalje, do te mjere da onaj koga posmatra više nema uopšte dojam da, da je ovaj čovjek u namazu, je tako? Ni će se više ne prepoznaje da je on u namazu, onda je taj namaz batil, onda je taj namaz batil. A što to je to, reci? Ne znam. Nemoj priđi. Kad prije? Hm. Subhanallah. Kako s vama vrijeme brzo prolazi? Interesant. Uči se. Imate vrat. Aleke, vrat.